Arratxaldeon, eta ongi gonekin ero berora, eta gaurkoan bai, astelen oneri buelta emateko kristongo egin gatoz. Y muévete un poquito, hori da. Piskat mugitu eta astelen hori vuelta emateko, gaurkoan ere gauza pila pila bat, berriekin hasiko gara, elkarrizketa gaurkoan ere bai, ongizeko lagunak egongo dira gurean, eragilen txokoan gaurkoan eta gero, ba, maileran piskat, katxondeio pixkat. Sí. Beno, eta hemen antxeta irratian, laro eta beratzi punto zazpian, miren eta inera gaitu zuen. Eh? Baina, e, badakizute, beti bezala, saio parte izatea nahi dugula, hortarako bide ezberdinak. Ba, korreoa, lehenik eta behin, gonekin abildua gmail.com, eh, gure Facebooka ere badaukagu, gonekin.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 Eh, <laughs> Erriotxak.info, Osando, da, hori da. la espuma sabe Dios que angustia te acompañó Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Alfonsina con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestido Bueno, eta ainarak lehen ondo esan duen bezala, orain razio doblean eukiko gaituzue, astelen ero, bioma bostean behin. Eta gaurkoan, ba, gure berriei hasiera amateko, dornakurekin zuzenan konaktatu baino lehen, man ikuste dut asteko berria edo primizia daukagula hemen, ba, azkenean egun da berroi tamazazpi gai galdera ikurra kampainaren erantzuna eman da, eta horretarako, ba, hemen txadokagu balengoan bilguneko kidei egindako erreportai txikia. levantar los globos todo el mundo. A levantar los globos. Anne, Nerea, María, Carmen, Amaia, Isabel, Elena, Maitane, Josefa, eta horrela eunda berroita mazazpi arte. Gaur hemen eunda berroita mazazpi zenbakiaren esanaia argituko dugu. Gure kale eta plazak bete dituen zenbakia. Zuen arreta deitu nahian ipinitakoa. Gure artean arazo larri bat dagoela adierazi nahi izan duen zenbakia. Eunda berroita mazazpi, iaz, 2000 eta beratzigarren urtean, irungo emakumeek indarkeria matxista dela eta jarritako salaketak dira. Bi egunetik behin emakume batek tratu txarra jasan dituela salatu du irunen. Eta are larriagoa dena, inoiz ez dugu jakingo zenbateraso eraso matxista ematen diren salatuak izan gabe. Ni hasta que muera Mi mundo mío Mi berroita berrogeita mazazpi emakume bildu nahi izan gara hemen. Azaroaren hogeita bostaren emakumeen indarkeriaren kontrako egunaren atarian, euren salaketa gurea egiteko. Bakarrik az daudela argi adierazteko. Izan ere, emakume bat erasotua den bakoitzean, emakume guztiak gara erasotuak. Indarkeri matxista arazo estruktural bat dela adierazi nahi dugu hemen. Emakumeak menpekotasun egoera batean mantentzeko tresna izan da, eta oraindik ere bada indarkeri mota hau. Artara, erantzunkizuna ez da bakarrik indarkeria jazartzen duen arena. Baizik eta emakumenganako indarkeria legitimizatzen duen sistema patriarkala mantentzen duenarena ere bada. Irungo bilgune feministaren ustez, gure artean ematen diren eraso hauek, sistema patriarkalaren ondorio zuzena dira. Baina argi esan nahi dugu, ekidin daitezken ondorioak direla tratu txarrak eta hilketak. Horretarako ordea, baliabideak jarri behar dira. Instituzioek bere bete beharrak bete eta inderkeri mota hau gelditzeko lan egin behar dute. Irungo puntu beltzen mapa bezalako ekimenetan parte hartuz, eta emakumea aintzat hartuko duen iria diseinatuz. Prebentzioa eskoletara eramanez, eta etorkizuneko belaunaldiak berdintasunez eziz. Dolida pero despierta, por mi futuro, oh, oh. con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo, cariño mío, la, lela, jodida pero contenta, yo llevo dentro la esperanza, dolida pero despierta, por mi futuro. Oh, oh. miedo, pero con fuerza que a partir de ahora ya está que muera. Mi mundo es mío, le lo, le lo, Mi mundo mío, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Baina herritarrek ere badugu zer esana bi irundar hil dituen indarkeri matxistaren aurrean. Une honetan ez ditugu Nagore eta Jasmina aztu nahi ez da gazteizen desagertuta jarraitzen duen nora. Horrelako egoerak ekiditeko eta emakumeak libre bizigaitezen pentsatzeko, sortzeko eta egiteko asko daukagu. Irungo bilgune feministako kideak, zuek guztiek indarkeri matxistaren aurka dituzuen desio, asmo eta ideiak bildu nahi ditugu eta horregatik ostegunean, azaroren hogeita bostean, hemen egongo gara, zabaltza plazan. Bostetatik zazpietara, zuen iritziaren zai. Ideia guztia gainera instituzioen esku jarriko ditugu ondoren. yo voy con miedo, pero con fuerza y te digo, te digo, mi eta <clears throat> primizia hau entzun ostean. Una... Nire entzuz ez? Hain <laughs> <laughs> nintzen saiatzen beste hau bat jartzen. <laughs> Baina, bueno, argi, nik uste dut argi galditu dela, azkenen, ez? Zonda berroita mazazpi hori, ba, joan den urtean, erunen egondako erasoen salaketak dira. Eta, ba, ongi entzun duzuen bezala, ba, bergogorarazi, ba, aste, ostegunean, azararen hogeita bostean, ba, bertan egongo garela, irungo <laughs> bilgune feministako kideak, ba, hori, irungo herritarren ahotsa jaso nahian. Mm-hmm. Eta orain bai, Et, baino bitartean ere ah, irun, bitartean. gmail.com gerturatu ezin duten entzat edo. Mm -hmm. Bai, hori edo. Bai, bai, idatzi, idatzi, eta bidali nahi duzuten guztia oso garrantzitsua delako azkenan guztion ahotsa entzutzea eta hori ba asmoa bai delako instituzioen gana jotzea gero ahots guzti hoiekin. Eta orain bai, bilboragoaz, gure korrespontxalaren bila, dornako daukagu bertan, eta bi aste hauetan jasotako berri fresku-freskuekin. Arratxaldean, dornako? Arratxaldean, hori zera bat, joan egan bezala, hemen txanago berriz ere, bigarren bi asteta milutako berriekin, eta azalako goita bostean emakumaren e, eh, kontrako bortizkeria, bueno, bortizkeria matxistaren kontrako gona denez, hori bai izen arrara duna. Este, horren inguruan ditugun, e, bildu ditut notizia pila bat, e, ikusten denez, asko mobilizatu da jendea egun hau dela eta, Eta, ba, ziko nahi, eta behin, e, ba, justo bezaldetikan, horrendikan hori bortizkeria matxista e, egoten jarraitzen duelako. Nahi zuzen ere, lehenbiziko maroko eraino jungo naiz, bueno, Sahara eraino, zehazki, ze, zakit ikusi baina e, bideo bat dabil interneten, bai YouTubeen, eta bertan em, e, emakume edo gazte batek, amasai urteko neskatila batek, ba, nola marokiar polizia gortzatu duenaren testigantza dago, neskak kontatu egiten du berak, neskak berak kontatzen du nola izan zen, eta ba, ondo dagoela, e, ba, bertako egoera krudela, eta salaketa berat, emokumeak berak egiteak nik uste benetako indarran baten diola bideoni ez. Gero ja ingurontako bortzizkeriara urbilduz, ni ba, beti egoten dira olako notiziak, nahi izan ere izan, eta azken finean hemen ere ba, beste gure inguruko beste hiru eh notiziekin ador eh adibidez eh bi atxilotu egon dira bortizkeria matxista salatu bortizkeria matxista gatikan eh Bilbon emakumea batek eh osea Bilbon gizon batek bere emakumea bere emakumearen gomezaren ba, etxean sartu zen laiotikan mozkorra zegoen eta emakumea jo zuen bai eta etxe guztian hasi eta neska e, da bere alaba multatu zuen emakumea ingresaturik dago ospitalean gurutzeko ospitalean Eh, beraz hori hau eraso bortitza izan da, bestelako bat ere ba, urte eta bederatzi jabeteko zigorra ezarri diotela gizon bati, bere dikotekidea iraindu mehatxatu eta jota gatik. gizon hau gaztea da, goitabi urteko gizona da, eta ba, hori kartzela zigor onta zain, ba, emakumarekin irurtez, emakumarekin inolako erlaziorik edukitza debekatu adu behintzat, ba hori epai, epai, emakume honek zortea izan du eta epaitegiak behintzat, eh, hori zitoz ere lortu du ez. Eh. Baina badira beste ez emakume asko ez da salatu, ba, ez dutenak inolako ez, ez dutenak ez zer lortzen, hau dugu ez adibide bat, e, gizon batek berriro ere bere emakumea nabalakin nabalaz mehatxatu du, hilko zuela esantzion eta, eta emakumeak esaten duenez, lehenago ere salatuak zuen, gizon honen erasoak, eta orain gontan izan da, azkenean hori bortitzena, eraso bortitzena, eta gizona e, atxilotu egin dute orain goan. Baina unguzti oneri kontra egiteko hemen gaude, ez? Eta azken finan, ba, milaka eta milaka e, kintza egiten dira, gure inguruan bai eta urrutiago ere, eta hasi eginen naiz hemendikan irundikan. Denik eta behin, e, hori irunen egun hauetan zuzietan zer ikusten egon garen kartel hau, egun da berroita mazazi galdera ikurra, ba, lehen larun batean, azarako gehian, bilgunek e, ba, zabaltza plazan, inungo zabaltza plazan, eh, argitara eman zuen zertzen, beraien ba, zemaki hau. Hain zuzen ere, irunen, 2000 eta behatzi urtean, eh, ba, olako bortizkeria salatu zutenen emakumen kopurua da, Beraz, gainera galdera ikurra da, eta zenbat gehiago dira salatu, salatu ez dutenak, eta ba, azken finean bertan bilu ginen egon dago gehi, egon dago pertsona, eta globo pertsona bakutxari, globo bat eman zitzaion, e, kioskore ego ginen, eta argazki bat egin genuen, ba, azken finean globoarekin eta pertsonen bidez, adiraziz hau ez dela zemaki bat, baizik eta e, hori guztia zemaki unda horretan mazazki emakume direla, unda horretan mazazki pertsona hori bizitu dutenak, eta asko gehiago direnak orendikan salatu ez dutenak, ez? E, ba, bertan e, bilgunek emandako e, baitere ba, prentza horrekoan, momentat e, ba, jakitera mantzuna ere, ba, arazo larri bat dagoela, e, argi nahi zuela, eta baita ba, irunen hildako biemakumeren izenak epatu zituen, baina gore eta bai jasminen izenak. Ba, horren ostean ere, ba, komentatzea, ba, entzun, erantzun, adierazi, e, e, parekide eta bizi, hori izeneko osantxetak antolatzen dituen jordunaldi batzu daudera edo egon dira eta daude martxan. Hau da, e, lehenik eta behin azarok eta azararen e, amazazpian gorrin egon zen e, nor gauzatzen du emakumen kontrako indarkeria e, eta jarra egon zen, Patricia Perex Koto tainoa intxaustiren partetik. E, eta horren ostean ere, e, ehm, azarako geita bostean, bai eta goita lauean, beste zemai gauz antolatu de, nik hemen ikusten duenez. E, ehm, azarako geita lauean, antolatua dago argoiakek emandako ba, autodefentxerako taier bat, Isabel Bernal, psikologo eta adizbaren e, eh, eskutik, eta horren ostean, e, indarkeria matxistaren kontrako eguna ere izanen da bostean, eta taiorrak antolatu dituzte, ba, Osa, azkenean horren inguran izan dela, ez? Osa, inguran izan dela, antxeta irratiak, argoiak eta irungo begune feministak antalatuta. Eh, beraz, hori, e, eh, amazazikoa pasatu da, baina hogeita boste, hogeita labekoa, ba, horren ere guteko moduan dagoela. Eta jarraitzeko, horren dikan are gauza gehiago egiten dira, e, hemen hau irunen eta ba, pixka txingudia badian egiten diren gauzak dira eta baita Euskal Herri osoan ere olako gozak egiten eatolatu e, dira egoita bostan inguruan. Adibidez Bilbon, bortizkeri markiztari aurre egiteko e, e, aur, aurka egingo duen artea dirazteko, oza, artea, artearen erakusketa bat egongo da. E, Bilboko zabalta plazan hogeita zazpian, azarako hogeita zazpian, eh hori ba, erakusketa honen izena beldur da eta festival hontan ba ba neska gazte artista berdinen obrak erakutsiko dira bertan eta hortaz gain ere ba tailarrak egongo dira eh e, tailarrauetan ba egonen dira remedio zafra maite garbaio itzi arziga nagore iturrioz eta beste hainbeste emakume ezagun idazle eta eta bakazetariak eta beste bestelakoak Eta horren horretaz gain ere bestelako artistak egonen dira, ba Dora Salazar, Majo Pulido, eh, Nazin Scratch, Vanessa Alzate, Nagore Amenaberro eta beste beste asko eh, artista, ez? pixka bat artearen bidez eta guztia adierazteko eta baita igual indarrak lortzeko ere, ez? E, gainera jarraitzeko oraindik ba Bizkaiako emakume asambleak e, ba, bortizkeria matxizaren kontrako sinadurak biltzen dabil. E, azken hori ba, pixka bat hotmail eta bidez ari da lanean, baina e, baita nahi izan ez zero, ba, e, irubebikoitza, punto, aldean edukiko duzu eta aukera ere zuen sinadura emateko, e, zeren eta ba, e, egiten ari hemen dira, eta ba, pixka bat, eta igual ez eguneko egunean lagundu, ba, ez eguneko, ez, oza, iniziatiba bezala polita den, eta ez duna ezer kostatzen, ba, sinadura ematea Eta, ba, pixka bat, hori kostan denez oso kainero da bil, honen inguruan, eta, ba, mila gauza daudela, eta animatzekotan, ba, hori, em, edo zer dagoela egiteko, eta baita jagin izan direla, eta ba, bia pixka bat e, bestelakotara e, junez, hogeita agostetikat, ba, lehenko laru batzen ere, Bilbon egondako e, ez da bai da eskola transfeminista multikulturala, e, egon, oza, e, multikulturala zitzen dengo dizuet, hain zuzen ere, ba, e, kapitalismo gore liburaren narkezten egon zen, kapitalismo gore liburaren idazlea saiak valentzia izatea da, E, ba, emakume hau nahiko emakume zaguna da e, doktore, doktoreatu bada, oazakit, e, vamos, que universitatean doktoretza daukala filosofia, teoria eta kritika feministan, beraz, e, nahiko aditu da irugai hauetan, eta ba, bertan e, egin zuen bere liburuaren aurkezpena, eta bere, aurkezpen, bere liburuaren gaia jorratzen duna da, ba, kapitalismo gorearen funtzionamendua. Berak ulertzen duna da, ba, pixka bat gizartearen ikuspuntu global batetikan, ba gero zentratu zere emakumearen kontrako bortizkerian, narkotrafikoan eta e, na, nekoroboterean. azken zinean ere, ba ez du nugulan zinola zere ba, askotan, nola, nola emakumearen egoera ere, beste ba, kontestuan diago batean dagoen, eta goza bat ez, ez datorrela bakarrikan baizik eta bestelakoekin loturik ez. Ba, eta ba, batez ere bere liburua Mexikon zentratzen du, e, egoera hauen ba, oso gora, holako egoera oso muturreko ikuste maitira eta ba hori ba, bintzat oso guren desgarria dela eta nahi ezen ez dela erosi daitekela. Eta ja ba, bukatzeko, ba, komendat, komentatzea, nola behobia San Sebastian egontzen eh, aurreko azte ez aurrekoan, eta ba, le, lehenago ere komentatu izan nuen, ba, onjarbin eta hola hasi zirela olako iniziatiba batu, emakumearen partaide eta areagotzeko, eta garrez, ba, e, aurtengo portentaia, emakumeen partaide, partaidezaren portentaia, eguneko magoz, da, beraz, e, handituz dihoa, baina alata guztiz ere, ez da, Europar mailako ba, Europar mailan olako gauzak egiten direnetan, ba, portentaia altuago dela horrendikan baina bueno, ba, bidean gaudela eta bintzat ba, hori agarremendi gutxira ere emakumen eguneko berroita marra erizten den. Eta ba, urten ere irizatea ja bukatzeko ba, em, irabazlea, oza, emakumen hartan irabazlea izan zela em, en, en, rau, ez rios abitzenekoa. bere denbora ordu bat eta bederatzen minutu izan da, eta bai. ba, hori ez Horren urtean nahi beran imatzen zareten hor zu eta inara <clears throat> eta... Korrik egitea. <laughs> bai, vale, igual egin bai. bat, donako? Eh? Ni nigo nintzen duela igurte. Ba ah, bai. Eta zelen bora egin bai. zenuen? Ordu bat eta berrogeita mar. Bueno, so, no? berrogeita bat minutu gutxitu eta jaira gazle. <laughs> Beno, ba, gaiak naztuz, bada Sahararen aldeko maratoia edo maratoi erdia, ez dokat oso argi apirilean, eta nahi bauzu parte hartu, eh, prestatu dezago. Eta nizkat okupatua nago ni <laughs> korrikan egiten azteko. <laughs> Igual autobus hartzeko ere praktikatu dezakiz, baina... Ala guztiz ere, horren beste berriekin eta gauza egiteko, ba, korrika egitea zaia izango da, eh? La ostra. Horren beste hmm. plan. Ba, mila ba, esker, dornaku ez da zegatu. Bueno, ba, ba ondo bukatu irretxai joa eta eta gongo egonen gera. Hemen dikama basta gunetara. Hemen dikama basta egunetara. Hemen dikama basta gunetara. Aio. Aio. Y aunque después me muera, quiero besarte. Beno, eta genero emakume norkako indarkeriaren eguna dela eta, ostegun honetan, badire gauza desuente eta baino askotan esaten dugu ez, datuak esatearena baduela bere alde horrela kaskarra, ez, baina azkenean nik uste dut laguntzen duela pixka bat e, arazoaren larritasuna ikusteko ez, irunen aurrek urtean, 2000 beratzi garren urtean, egun da berroita mazazpi emakumeek salatu zuten, baina munduan berez, E, emakumeen aurkako bortizkeria lehenengo oza, lehenen, hiltzeko lehenengo kausa da. Bai. E, ama eta berrogeit urte bitartekoen emakumeen artean, lehenengo, ama bost segundotetik behin, estadistikak estadistika, eh? emakume bat erasotua izaten da. Eta emakume gehiago hiltzen dire, emakumearen orkako bortizkeria, rengatik, minbizia, malaria, e, kotxe istripuak, eta gudak ge, gudak eragiten dituen biktimak gehituta baino gehiago amantes brazos no han y yo he soñado anoche que me laguntzen du adibidez indian egunean zehar egunero hogeita bi emakumeera hiltzen dituztela dote kontuaren batikan. Eta horren ostean, norbaitek esan dezala, sistema patriarkala ez dela existitzen eta berdintasun batean bizi garela. <laughs> Yo te ofrezco la vida Si me la pides Que si llego A besarte Como he soñado Bueno, baina emakumeak badugu zer esan, zer egin, zer adierazi honen aurrean eta horretarako abesti hau bukatzen den bitartean Isa Bernal psikologarekin elkarrizketa izango dugu bera autodefentsa gaietan aditua da eta honen galdetu galderatxo batzuk eingo dizkiogu ea guzti hau honi aurre egiteko badirelako bide ezberdina Bitu miren A Buenas tardes, Isa. Ahora imaginará. <laughs> Buenas tardes, Isa. Hola. Bueno, estás aquí, esta semana vas a estar en Irún también dando un taller de autodefensa y bueno, pues para empezar lo primero que queríamos preguntarte, ¿qué es la famosa autodefensa? <laughs> Pues mire, te cuento. Eh, autodefensa, nosotras hacemos autodefensa feminista, ¿vale? Que no tiene nada que ver con defensa personal o otras historias que igual, bueno, se están empezando a dar en gimnasios y así, ¿no? Entonces la autodefensa feminista nació a finales de los años 60 en Canadá y viene del movimiento feminista, ¿vale? Y es un poco la historia de que las mujeres generemos nuestras propias respuestas, ¿no? Ante la violencia sexista está súper enfocado eso, el contexto de violencia sexista y, es de una manera autónoma, ¿no? No dependemos de ninguna institución y es un poco esa historia. Bueno, y un poco eso, te queríamos preguntar dónde nace ese concepto, ¿no? Has dicho en Granada, no sé si fue alguna... No, en Canadá, en, ah, Canadá. en Canadá. En en algunas... Eh, ¿Jornadas que pues se habrían hecho mundiales o...? No, era eso, un grupo de mujeres feministas que trabajaban el tema de agresiones y así, y eso, y veían que <clears throat> empezaron a ocurrirse un poco el tema de artes marciales, ¿no? Pues yo que sé, pues mm. karate, taekwondo y así, y empezar a mirar un poquito, pues a ver si se encontraban respuestas físicas igual a agresiones, ¿no? Y vieron que no que no daban unas respuestas reales, ¿no? Una situación de agresión, porque tú puedes saber igual dar una patada voladora, <laughs> por decirte algo, ¿no? pero luego una situación de agresión pues igual no la, no la puedes dar, ¿no? Entonces eso, pues eh, como, como que inventaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el método que damos nosotras y es eso, tenemos dos bloques, ¿no? El físico y el psicológico. Que vale que hay técnicas físicas, pero se trabaja un montón en el bloque psicológico que es un poco el desmitificar al agresor, el crear eh, redes de solidaridad entre mujeres, eh, trabajamos autoestima, y bueno, se trabaja siempre desde la perspectiva de género, ¿no? Pues que partimos de que vivimos en una sociedad patriarcal, que a las mujeres se nos agrede porque somos mujeres, ¿no? Mm. y ver un poco a ver quién mantiene esta violencia, a quién le interesa también que siga existiendo porque esto no se acaba, ¿no? Un poquito de esto, que no tiene nada que ver, otra vez te digo, ¿no? Con, con el tema de una defensa personal solo física, ¿no? Que no es que tú quieras librar y ya está, o sea, que esto es un poco también una autodefensa colectiva, ¿no? ¿Entiendes? Como el mm. colectivo de mujeres. Y no sé, bueno, como decías, eh, igual muchas veces desde fuera se tiene el concepto, ¿no? Se ve autodefensa y las mujeres van preparadas con sus chándales y sus deportivas <laughs> preparadas para dar patadas al aire. No sé, un poco igual los objetivos de estos talleres, aparte de, has dicho, trabajar la autoestima un poco, ¿no? Desde esa perspectiva de género, pero mm. puede ser también un poco todavía hoy en día pues hacer como una sensibilización de que vivimos en, una, en un sistema patriarcal. Claro, porque no sé, o sea, es como la historia, <laughs> es verdad que vienen mujeres veces con chandas, playeras, ¿no? En plan, uh, vamos a, <laughs> hacer flexiones, y yo no, tranquila, sacar el folio y el lápiz <laughs> y vamos a pensar un poco, ¿no? Sí, y es un poco de la historia, ¿no? De que no nos damos cuenta que, por lo que dices, ¿no? Que vivimos en una sociedad patriarcal y que la violencia se ejerce sobre todas las mujeres, ¿no? Y entonces el, el ver que hemos normalizado un montón de formas de violencia, ¿no? que convivimos con un montón de micromachismos día a día, pero que acabamos normalizándolos, ¿no? Entonces en el taller se trabaja la historia de identificarlos, ¿no? Y dar diferentes respuestas. O sea, que la violencia está en los medios de comunicación, en la educación, en el lenguaje, en la calle. Sabes que no hablamos solo de la violación, ¿no? Que parece como que esa, vale, pues esa violencia, la violencia sexual, claro que existe, pero tampoco es un porcentaje tan alto, ¿me entiendes? No solo... Mm no sé, eso, eso es como una punta de un iceberg, ¿no? O el asesinato de mujeres, pues claro que sí, ¿no? Pero bueno, que hay muchas otras cosas que son más pequeñas y que igual son con las que eso, pues convivimos día a día, ¿no? Y eso también hay que darles respuesta, mm, un poco eso. ya mm. O sea, que el chándal no hace tanta falta. <laughs> vale, apuntamos para el miércoles. <laughs> y bueno, respecto a eso, igual no, a veces también se utilizan los términos de violencia machista, pero también violencia de género. No sé si en algún caso saben, te ha venido algún hombre a los talleres, porque estos talleres supuestamente o en teoría son solo dirigidos a mujeres, ¿no? No, o sea, eso lo hacemos para mujeres, sí que vale, que yo sé que los hombres también reciben violencia, muchos tipos de violencia, pero nosotros trabajamos solo en la violencia de género, la violencia machista y bueno, y entendemos que la violencia machista la sufrimos las mujeres solo, claro. Los hombres sufren otros tipos de violencia que también son duros, pero bueno, nosotras trabajamos esta. No, no, nunca ha venido ningún hombre, no. Los hombres los encontramos fuera y nuestros aliados <laughs> son compañeros y así, pero no. no. no. <laughs> Mm. ¿Y cómo reaccionan las mujeres que van a los talleres? Cuando aparte de cuando les dices no coger boli y papel, cuando se van ahí descubriendo pues, lo que has dicho, cosas que igual tenemos como muy asumidas y así. ¿Cómo? pues de verdad que, no sé, no es por nada, pero es que para mí la autodefensa me parece una bomba. De verdad, llevo 10 años haciendo y, y las mujeres salen súper subidas, de verdad, salen súper contentas y no sé, y yo creo que salen súper seguras, ¿sabes? O sea, como con mm. mucha más seguridad, porque como que todo el rato estamos recibiendo mensajes de miedo, ¿no? De no hagas esto porque te puede pasar lo otro, eh, no vayas sola por la noche, vete siempre acompañada, coge un taxi. No sé, quiero que, no sé, como que nos demos cuenta de la, no sé, como de la cantidad de cosas que dejamos de hacer <clears throat> por el hecho de sentir que igual podemos sufrir una agresión, ¿me entiendes? Si voy por la noche, sé que me puede pasar algo, pues entonces igual dejo de ir a ese sitio, ¿no? me lo tengo que montar de una manera más difícil que lo tendría que montar un tío, ¿no? Entonces, pues eso, nosotras damos las herramientas para que no dejes de hacer esas cosas, ¿no? Las hagas con precaución, pero sí poder hacerlas, ¿no? Es un poco la historia de cambiar el no puedo por el no quiero, ¿no? Que no quieres ir sola, pues vale, pero no es porque no puedas, ¿no? Es porque igual ese día no te apetece y quieres que te acompañe a alguien, pero no el rollo todo el rato de no puedo ir sola, no puedo hacer esto sola o un poquito esto, ¿no? Entonces sí que salen, a pesar de estar todo el rato hablando de agresiones y de un tema que es bastante duro, ¿no? sí salen bastante empoderadas, ¿no? La historia de ir más seguras, ¿no? Con más confianza y no sé, y siempre al final el objetivo es que las mujeres seamos más libres, ¿no? Vayamos más tranquilas y que no sé, que caminemos con más libertad, que utilicemos el espacio que nos corresponde, ¿no? En la sociedad y, y no sé, y al final pues seamos más felices, ¿no? No sé. Mm. Y esas, <clears throat> pero antes decías, ¿no? Que sí te se ha dado el caso de que te aparezcan con, el chándal y tal. Supongo que antes de, o sea, se les caerá una venda también, ¿no? A muchas mujeres la primera vez que participen. Sí, un montón. Y, porque además al principio siempre pregunto, bueno, ¿qué os esperáis del taller y tal? Y mm. bueno, un montón de preguntas a contestar, ¿no? Pues sí, pues yo me espero que vamos a aprender eso pues, físico, tal. Y luego al final, cuando se hace un poco la valoración del taller, ¿no? Pues es como, pues siempre dicen, ojo, yo me esperaba otra cosa, pero la verdad es que flipado. No, sí, sí se quedan un poco desencajadas, ¿no? De, de decir, hostia, o sea, no es físico, ¿no? Al final no es tan importante la historia de un puñetazo, ¿no? Igual es una voz, una actitud, ¿no? Firme o, no sé, luego trabajamos un montón de trucos, ¿no? No sé, que la respuesta no tiene por qué ser física y es lo de siempre. Yo espero siempre, no, intento no, no llegar a lo físico, ¿no? Que mm. muchas veces pues, simplemente con la actitud que, llevas por la calle, pues bueno, ya estás parando agresiones, ¿no? Entonces mm. si se quedan así y claro, les gusta más porque al final es que físico me parece una fantasmada, ¿no? Que, <laughs> que de repente ahora todas somos super karate <laughs> pues ¿no? y que no hace falta, ¿no? <clears throat> Es una actitud, ¿no? El, yo que sé, pues hablar tranquila, transmitir seguridad, claro, es un poco eso. Y gustan más, es verdad, sí. ¿Y a ti, qué, Isa, qué te, qué te impulsó a formarte en este aspecto? Mm, pues sabes, es que estaba así en un grupo de mujeres hace un montón de años y trajimos a unas mozas de Valencia a hacernos un taller de autodefensa. No sabíamos ni lo que era, pero yo creo que por el nombre, bueno, pues estábamos así animadas y vinieron. Y yo es que aluciné cuando hice el taller, la verdad. Flipé. <laughs> y bueno, sí, de verdad, o sea, para mí fue como, guala, ¿qué es esto? Y luego al cabo de años se me vino otra vez el taller a la cabeza y dije, yo voy a hacer monito de autodefensa, así te lo cuento. <laughs> fue así, sí, no sé. Y es que de verdad, o sea, no sé, yo me la creo mogollón, o sea, me parece que es una bomba y luego es un lujo también el poder seguir trabajando con mujeres y, no sé, y el transmitir esto, ¿no? Es una manera también de transmitir feminismo, ¿no? A un montón de mujeres que, porque claro, haces talleres en muchos sitios, ¿no? Igual haces en acechos, no sé qué, pero también haces en ayuntas, un instituto, trabajar con adolescentes, no sé, que llegas a mujeres que igual de otra manera no llegaríamos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tienes mucha, no sé, hay que aprovechar también eso, ¿no? Y luego la historia de, yo qué sé, pues también sé de mujeres que han venido a talleres y que luego les ha pasado una agresión y que han salido, ¿no? Y han salido bien. Jo, pues yo con eso digo, ojo, pues es que ya puedo dormir tranquila. me <laughs> vaya satisfacción, no, Claro, sí, de verdad que no sé. <laughs> <laughs> es una bomba la defensa, ya lo vais a ver. Y el proceso de formación también es largo, no sé, supongo que también personalmente supondrá mucho, ¿no? El mm. trabajar habrá que trabajar muchas cosas para luego poder transmitir todo eso. Claro, claro, sí, pues estuve un par de añitos casi, sí, pues eso, leyendo, porque tampoco hay muchos textos, la autodefensa feminista lo que tiene es que se transmite de manera oral, ¿no? De mujeres a mujeres, entonces intentamos no escribir mucho para que no caigan manos que no queremos, ¿no? Entonces, pues nada, me puse a buscar monitoras por el estado, que tampoco había muchas monitoras, y nada, trabajando con ellas y siguiéndolas a talleres, viendo también diferentes maneras, ¿no? Porque luego cada una tenemos nuestro, ¿no? Pues nuestra manera de, de transmitirla, ¿no? Aunque el contenido sea igual, pues bueno, al final somos diferentes, ¿no? Y aprendiendo así, luego ya me lancé y la verdad es que como más he aprendido, así haciendo, ¿no? Con la experiencia y, sí, el manejar el grupo, ¿no? Sí, pero bueno, pues ha sido largo, pero que ha merecido la pena un montón. Sí, voy a seguir aprendiendo, porque todos los talleres son diferentes, de verdad, que he hecho un montón, pero cada vez que salgo uno, ¿no? Acabo uno, digo, ojo, pues de este me llevo, ¿no? Siempre son cosas diferentes, sí, porque mm. al final el taller no lo hago yo, lo hace el grupo, ¿no? Entonces de ahí, a partir de ahí, pues puede salir lo que, queramos, ¿no? Mm. Mm. <laughs> O sea que, bueno, che, un poco yo creo que se ha notado, pero personalmente la valoración que hace es positiva, ¿no? <laughs> Sí, <laughs> nota <laughs> de verdad, yo tengo un subidón con la autodefensa, sí, sí, para mí de verdad, o sea, es una bomba, sí. Y cuantas más mujeres sepamos esto, pues yo creo que, que mejor, sí. Y a nivel personal también, ¿eh? te digo que es como ante las agresiones, ¿no? Pero también es una manera de, igual de enfrentarte al mundo, ¿no? De, bueno, es como una actitud, ¿no? De ir segura, estar tranquila y bueno, exigir lo que nos merecemos y plantarnos cuando no, que a veces las mujeres también por educación no nos han enseñado ser sumisas, calladas, ¿no? Y a veces incluso en una asamblea o yo que sé, en un curro, ¿no? De repente te ves que no te sale igual el, ¿no? El ponerte firme para exigir algo que, que si es tuyo, ¿no? O lo que sea. Y, y bueno, pues eso, que al final lo llevas a todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Mm. Sí. Así que os animo a todas a que os vengáis. Eso es, a ver, a <coughs> ver. El miércoles. <coughs> Lo volvemos a mm. recordar, eso es, el miércoles a las 5 de la tarde en la Asociación mm. Argoyac. Ya, eh, bueno, pues a ver, tendremos ganas de ponerte cara también, además. O sea que. <laughs> Sí. <laughs> A ver qué tal sale de ese grupo, a ver qué sale. Claro que sí. Muchas <laughs> gracias, Isa. Muy bien, guapas. Pues nos vemos, ¿vale? Vale. vale. Es que recasco. un orain bertan isari egin digu elkarrezketa, pixkat modu laburrean, euskaraz laburtuko dugu berarekin itzaien dakoa, ba, bera autodefentsa eta hierren monitora da, bueno, ikastaroak egiten ditu, eta, ba, bueno, lehenik eta behin, ba, zaldu ez, e, irurogei garren amarka da, maieran hasi edo sortu zela kontzeptua autodefentsarena Kanadan, eta, bueno, ba, berak e, zuenetik, ez, pixkat, ba, liluratu ere gelditu zela. Eta hortik urte bat ba, esan zuera, bo, nik agontan lan egin nahi dut, eta, eta ba, formakuntzan pasazituela pare bat urte. Batik bat irakurtzen, eta ba, ia da autodefentsa feminista, berak esan duen bezala, zeba, haude autodefentsa mota ezberdina, baina berak lantzen duen autodefentsa feminista da, ba, emakumen autoestima, eta bizkat, eh, fisikotik aterez lantzen duena ba, beldurrak eta guzti hori ba, nola aurre eta herramientak emate dizkiena emakumei ba, sistema patriarkal batean aurrera egiteko. Eta ba, guzti hori ikasteko ba, irakurtzen, zazkenen finean emakumen artean modu e, oral batean e, zabaltzen den ikasketa edo herramienta batzuk dira eta orduan ba, idatzi zorendik dago. Eta, ba, bueno, kontatu ez, ba, askotan igual bai leku batera joan eta topatzen duzu emokume pila bat, ba, kirol arroparekin ez, e, ostika da jotzeko pres, baina, bueno, asko zara eta godoa, autodefentsa feminista eta gaina berak batez ere, ba, ba, hori ez, sentimenduak eta jarrerak lantzea gustoko duela. E, emakume izuzen dago argita garbi, autodefentsa feminista, eta, ba, bueno, beretzat, eh, tailerretan jaso izan dituen erantzunak eta emakumeen esperientziak ba, oso oso oso positiboak dira, ba, emakumeak oso indartuta ateratzen dielako enpoderatuak eta askoei ere, ez ba, ba batean beste realitate bat ezagutzeko balio diela tailer hauek eta ba pertsonalki beraz ere izugarrezko esperientzia dela eta oso pozik dagoela honetaz on lanbidea ukitzeaz Eta aste azkenean, ba, gurekin egongo dela, bueno, irunera dator. Argoiakeko lokaleran egingo du, autodefentsa feministaren tailerra aste azkenean, arratsaldeko bostetan, beraz. Bertara gertu, gerturatu nahi duzuten emakume guztia, konbidatuta zabete. irubebikoitza herriotxak.info irubebikoitza herriotxak irubebikoitza herriotxak.info Gira! eta asteazkenean baita ere hemen bidasoalean beste zita bat daukagu e, bidasoako elkar taldea elkartean, berez, ekaten e, zeren sorte handia daukagu, zeren ongizekoa lagunak etorriko dira. Eta hortaz hitz egiteko eta gauza askoz gehiagotaz, elkarteen txokoan e, lehenengo aldiz, ongizeko lagunak ditugu. Kaixo, Mikel? Kaixo, Arrizabion. Armaduz? Ondo, ondo, goxo goxo etxian, <laughs> eta zertan zabiltzate? Bueno, pues, eh, orain egun hauetan, jabetan betan, nahiko jabete dan, eh, bueno, ze, eh, ekintzesko lan askozien eh, azarako eta bosta berrata, aztenetan, ba, bueno, pues, itzaldi, ekitaldi, eta jardunaldi pila bat daude, eta, bueno, pues, eh, batzutan, bertan, bertan partatzeko, eta bestatzen gukure gehen zure dutela, ozak, aztertzeko denbora gutxekin. Eta azte azkenean, hemen bertan egongo zarete, irunen, e, ze, zertaz Bai, azizinean, justo atzadeko zazpitan irunen egon gara, e, eta bueno, ba, pixkat bi, bi gai e, jorratzen genituzke, alde batetik e, eh, ba, bueno, pues, eh emakumen orkako indarkeriaren nazioarteko eguna dela eta, ba, gizonen papera e, indarkerri, indarkeri horretan, ba, ba zein eta bueno, pixka bat azaldu mundik eh etor, bat horren, eta e, beste bide batzuk, eta gero bestalde, e, Eh, ja maila orokor bateago e, izango dugu eta goitza gineko genuke e, ba, gizonak eta berdintasuna da, nola implikatu genituzken gizonezko dauk e, berdintasune, berdintasunaren lortenean Ola hori izango ditak epskat e, bi gaiolek izango ditak Eta orokorrean, bestela, suposatzen dut esan duzu hori azarako gaita bostean, taier pila bat eta hier bila baten eskaira eukiko hau baina norokorrean ere eta euskal herri guztian zehar, edo proiektu zehatzen bat? Ba, egia zen da, bueno, pues, euskal herri osoan zehar, e, beti izaten da, eh? urtian bi urtesan zoi nahiko, nahiko potente izaten dira, zentronetan, eta eta itzaldi dira gukienez, bat azaroan izaten da, azarako gaita bosta mm. eta bestea, martxoaren, martxoan, ez bakarrikan martxoa zortzi bertan dorako, gero bestalde azken ekurtetan ere nahiko indarrazten azia bat ipat berdintasunen inguruan dan egiten dugun ekartze ontzat eta e, martxoak emeretzi, aitaren eguna da, eta bueno, pues, da deitzen diote aita berdintzalearen eguna, eta bueno, <laughs> horrelako aprobetsatu ze nahiko egun simbolikoa da lezta, aitaren eguna, ba, ba pixkat e, berdintasun kutsu bat jarri eta kutsu bat jarri, eta bueno, pues, ere nahiko itzaldi eta taller eta gona ateratzen da. E, eta, bueno, pues, gai ez berdina jorratzeko, baina bat ipatai egia dela, jarroaren inguruan betire indarkeriaren, jeneri indarkeriaren, emakumean okazen indarkeriaren gaiak e, eh, piso handia gala izan. Eta, eta ala izan berdula gainera. Hmm. Bueno, ba, gauza pia bat, martxoa gaina zen kasuan doble, <laughs> osea que... Eh, bai, bai, bai, bai, ala izaten da. Bai, eh, Guk bete esaten dugu, irutu zaigula, e, bueno, e, kontu da baita, eh? Bueno, e, martxo, amatik bat martxoko bata, e, martxo azotzi, emakumearen nazi guna dara e, gure ustetan beti e, aleginak egiten ditugu bentzat, emakume taldeek, emakume kolektiboak eta izan dezaten bereiek, e, bere izan dezatzen dezatzen azkenean dezatzen dezatzen dezatzen dezatzen da dezatzen dezatzen dezatzen da dezatzen mm-hmm. orduan nik uste dut orgu bigarren maila baten editu erregula e, eh, martxoak sortzeko ekintzen inguru egiten, ez da. E, ja beste gorta da, pues, martxoak emeretzia, baina esan ditzu edan bezala, pues, aita den eguna izan da, aita berdinta, berdintza leharen eguna e, eh, izan dutzen malen ba, bueno, pues, hor, nola baitik izan ezko protagonismoak e, behar dira, ez Mm. E, bueno, beti, zere kontu zibilita bat egu lako gizonok e, eh, protagonista izatearen oso aldeko izaten gara, nahi gabe hor nahi eta askotan orduan, bueno, hau zodek ere kontuta madukita, ba bai. E, eta azarbako eta bostean batutan beste den beste ez da. E, eh, e, Maia, ez Eta, claro, pues, kaso honetan, bueno, pues, no nola emakumeet pairatzen dut zitzen, goera larri baten parte gu ere bagera, orduan, ba, bueno, pues, bukere, usten dugu kasu zer egina eta zer esan abarak agudu. Ez berdinen, baina eh, gizon bezala. Bueno, ba, ba emendik eh, ba, urtean, gabonen bueltan edo la, zaitu zego gure artean, bera ez da jakin nahiko benuke aitatasun egunen inguruan zertan zabiltzaten, segurazki haukiko dituzute ja mila plan, ordurako. Bai, or, ordurako hasiko, bera, bai, bera, <laughs> orain bida, komentatu ere, aukera tarturik balin badak hau bintzatu, denbora zertak zabiltzaten, baina, bueno, Ondo, ondo, segi. Bai, bai, bai, bai, bota. Bai, ah, bale, bale. Ez que batzutan... Eh, ez komentatzen nun, eh, oain azarako gita bosta dalata, nahiz eta, bueno, guk ongi zerkarte bezala, pues, bai, ekintzak eta lan eta badakagu, baina bai komentatu nahi nuke baita, eh, gizon sarea badagola, hau da, Euskal Herriko mm -hmm. gizon taldeen eh, sarea, eta, bueno, pues, sareak eh, eh azararen ogita zazpian, hau da, datorren darun baten, eh iriburuetan bai Donostin, Gasteiz eta eta Bilbon kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoko iriburuetan ba ekintza txiki bat egin nahi dula eh gero bideo bat e, egin izateko eta bueno pues e, puntu ezberdinetan jarriko gara eta bideoan saiatuko gara grabatzen gizonen e, gizonen arteko bezarkadak ezta gizonek eskaintzen ditugun bezarkadak eta gero horrekin bideo txiki bat egingo dugu Normalen urtero azarako goita bostaren inguruan zonsariatik handa egiten dira ekintzaz berdinak. E, lehen urtean e, e, e, lema bazan e, indarkeria irauli, e, dale laguelta la violentzia mhm. Eta, bueno, pues, e, hortan ere ekintza bat egintzan, simboliko kipuzik eta batzukin, eta, bueno, pues, horten beste dekalogo batekin batera, banatu duko dan dekalogo batekin batera, pues, ekintza txiki bat egin da, gero bideoan grabatzeko. Zer polita? Bai, eta bai. eta ekintza hori noiz noiz izango da zer dutan edo Bai, ez da. Eh, claro, hor e, Oberena izango da jendeak informazio zehatza jakin ebalen badu, eh, gizon blogean sartzea internet mhm. bitartez. Mm -hmm. E, gizon jarrita Googleen edo ja berzenen ateratzen da e, elbidea, hori buruz ez dakiteta, ez da gogoratzen. Baina, mm -hmm. adibidez, e, Donostian, e, gaztuen eguna guri, eh hoita zazpiago izeko amaik eterritatik ordu biak ingurua bule barren eh, handu balin badi joa eta udalak daimenak ematen balin baditu mhm. eh, bai ez espero dugu ez dut zer jarriko diguntzenik posai maitxo txiki bat jarriko dugu pankarta batekin eta bueno bekalogo bat banatzen enbitazian posai eh, bezarkadak eh, banatzen eh, gara eta hori pixka bat eh, grabatzen. batzen eta beste beste bilbon eta gazte izen uste dut, e, Bilbon eta Gaztizen ere ordutegi antzenkoa berdin izango dutela, baina, bueno, ba ez gare, e, eh, zehaz jakin nahi duen ba, zardadila gizonsareako blogera eta bertan izango du informatzeko aukera. Ba, oso da. Eta, bueno, gero, beti gauden beste talde batzu, bai ermoa, santutzen ba, bueno, zet, kalde hauek ere, segure eski data hauen inguruan ere izango dutela zer e, ekintzaren bat edo beste itzaldiren bat edo beste, osea, que, bueno, gaur egun dakagun e, eh, erramienta potente honekin hau internetaren bitartez, aldunak eta, eta eskura bide dakanak, pues, e, begiratu dezala ze ekintzat mugitzen ez eta, bueno, pues, gizonen parte hartzea nolakoa den eh, ikustea, eta, bueno, pues, eta aldunak eta nahi dunak ere pues, parte hartzea. Zaldu, guk beti animatzen ditugu gizonok, parte hartzea eta berdintasunaren e, elburua lortu alizatea. Mhm. Eta e, berdin, oza, gizon sarea, eta zuekin harremanetan jartzeko beste biderik e, badago, edo interesa dute ba, gizonentzako? <laughs> bai, orain txelertan, ari gara e, bukatzen. E, uste genuen, handen e, azten egin genuen jardunaldi batzutarako egon gozala, baina azkenia, bueno, pues azkeneko momentu gertatzen diren arazoak diren eta e, atzatu dut egu pixka bat, baina, bai, emendik horretak ja, bat izango dugu, e, eta, bueno, Horneizta, astentan hori nikan martxan ez egon, seguro eski, datoran astean ja martxan ez egon. Orduan, bueno, nik mhm. eta alduenak eta nahi pues, e, deitu dezala, ui, deitu, pegiratu dezala, web horri honetan. Izango da, e, www.ongiz.com e, eta bueno, pues horren bitartez gero hor telefonoak eta posta elektronikoa eta zaduko da eta ez dela, bueno, posta elektronikoa horrein gaur egun erabiltzen daguna ongiz elkartea dena batea abildua jahu.es eta bueno, eh, nahi duenak, osarremanetan jarri da dira. Baina, bai, gaur egun oso garrantzitsua da, e, pues, bueno, internet bitartzen dintzat, e, nun, nun sartu egukizea, eta pues, horretan gabiltza horrentxe, eta bai. Beno, ba, ba, mil esker. Bai, Zure, gatikan. Zuei, hori, lanagar lanagoitea gatikan, eta bukero bat gatikan ekartu egin. Mhm. Uh -huh. Ba, bueno, bate batzuak arte eta berri gehiago. Azta azkenean, lehenengo? Azta azkenean. Hori da. Baina hemen gonekin ero beron, pues ja, 2000 eta maikean ikusiko gara. Hori da, berbeko gora entzulei, azta azkenean, arratsaldeko zazpitan ekaten, larre txipi kalean, <laughs> egongo zaretela, hor pixka bat ba, gerturatzeko eta pixkat ezagutzeko, eta bestela ere, hemen mireneko mesan duen bezala, eh, ez edukiko zaituztegu. Hori da. <laughs> Muxu bat, Mikel. Bale, berdin, zeresko. Agur, hoio. bai. tú si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, oh, no tener, no tengo ni casa ni trabajo, mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy calle abajo. anda, senda? ¡Ay, qué horror, qué horror! Oye, Mari Carmen, la Victoria que me ha traído aquí a Abu ¿A Abu ¿A Abu Dhabi? ¿Sabes, Mari Carmen? Haciendo Es cierto <laughs> No, sí, fíjate, ahí no de ser tu hervilla, gaude. Tafi, help, tafi, tafi, help, tafi, tafi. Mari Carmen, Mari Carmen. Ay, desierto nube, don Luguera, don Luguera, por favor, por favor. Desierto nube, fíjate, la bichori. La bichori pues hueve... origámica. Bueno, Mari Carmen, la estoy viendo, que porque guanche, guanche, torgada, si el ejército así, también que no está bueno, También, bueno, bueno, escúchalo, que se lo va, más tardío que van que están. Es que así solo más que en volar están. Es que así solo más ágil en clipar y Bueno, bueno, bueno, esto me calla, calla, qué horror, la poligámica esta de los cojones, ¿eh? Poligamika de los cojones. Badu, mira, eh? que badu eh, chico, bat, bueno, bat, moro bat, agella zan mutxiko bat, hori hori esta persona, netzako baina, bueno. A ber, zango dugu. <laughs> Ah, que, da poligamika, ta jarri dio, eh, diarri hor piso bat jarri jo, Diarri, diarri. Eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, con calefacción central, oye, con Mari Carmen, si lo bai, bai, bai. atzetik eh, beraien programekin lagunduko dugu zagurtzen gure programa. Vale, vale, vale. Bueno, men, eta, eta horrengorako mesedez eh. er, benetan nengo dugu kontaktua lehenago eta kontatua Abu Dhabi eh, da, da, dena, dena. Kristo Ta biarritzeko pixua eta dena. cuchillas su tiche quiten. A eso me llama de, de verdad, ¿eh? A la mierda, a la mierda os voy a mandar a la siguiente. Ya, pues, pues, pues si los diseñen, o sea... Venga, itzein, itzein. Bueno, a ver, Mori, cadela de ser Ordian, fíjate, este, el Abu Dhabi, este, ah, no, el Abu Dhabi es el sitio, nada, da, sí, da, sí, da, bere musikua. Jarri jona pixua, e, biarritzalde horretan, kale, la que. Está bueno, va, va horixe, eh, nos ha, nos ha pagado el viaje, oye. va Baizea. Está muy bien, baño, Bai, bai, bai, baina mierda puta, eh? Hemen txego de desertu erdian, eh? Galduak, eh? Aki esperandole, que nos va a dar masaje, dice. Me cago en la puta, que nos va a dar masaje. Beno, Mari Carmen, se dugu pilla, pilla, pilla, pilla, pilla bat, baina hori, egin, urrengorako egin, horrela, eskematxo bat, eta kontatu zer gertatu zaizuen. O sea, guztia, vale, Vale, vale, oie, oye, pero, pero, serpientes kaptabeli de todo, eh? Baya puta mierda, de cierto. <laughs> <laughs> Bueno, utziko diegu koipukoreko egi jarraitzen. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, koipukore. Zuri ere gustatzen zaizu ez da, Mari Carmen? Zer? Si lo zibeko laguna gustatzen zaizkizu ez, koipukore sari barekin datoztela orain? Mira, ni sekin eson. <laughs> ni ni sekin eson, onda ribi aldorretako guen. Bueno, bueno, ba, bai, orain, konexioa pasatuko diegu, ze bestela akatu ingo gaituzte. Vale, vale. Muixo, Mari Carmen. Bueno, venga, muixo, maquiak. Vale, ondo segi, eh? Bai, bai, berdin, bai, berdin. berdin. Ale, aio! Aio! Abu Dhabi, Abu Dhabi. Eh, urrengo aster arte, egun euritxu hauetan badago zerrentzun ere, bideutx.net, txina hurriak nahi bauzute. Maite ditut maite gure bazterrak